medar niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze bakunze mwese mubandanya gutegabira ibiganiro bya radiyo isanganiro ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba n'akana kaji iwabo nk'uko mwabyumvise n'ikiganiro giha akaryo n'akanya abarundi bari hanze kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cyabo cy'amavukiro nuko rero muti uno munsi tuza kubayagira iki wigenekerezo uno munsi muti tuza kubaganirira ku biki mu kiganiro umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha amakuru ubwa mbere kuva imikwa yarashikirije yuko biteguye cyane cyane muri leta biteguye kwakira canke kuvugana n'abari mu migwi igwana akarorere avuga Red Tabara n'izindi ni ukuvuga tuza kugaruka rero kuri uko gushaka kw'ibiganiro kwa leta y'u Burundi ibicishije kuri kizigenza w'igihugu Eh, umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yavuze yuko leta yiteguye kuvugana nabo bari mu ishyamba abo bari mu migwi igwana kugira baganire maze nabo bagaruke mu gihugu gufashanya n'abandi barundi mu kubaka kino gihugu mbe uko gushaka kwa leta mubona kumbure ejo no hirya y'ejo ko kurikizwa iki ni giki cyo kogwa kugira ah, koko uko gushaka kuganira ah, bibe umunoni nk'uko abenshi babivuga ngibyo byo tuza kugaruka ko uno munsi ariko imbere y'uko tujya mu idonido reka tubashikirize igice gitonya aho mukuru w'igihugu yari kavuga yuko yiteguye kwakira abo barundi bari mu migwi kugira nabo baze bafashanye n'abandi barundi kubaka kino gihugu cyacu kuri mikoro ni medari niyo nkuru kuko ni nayo yashikirije hama mu buhinga bw'ibyuma tuza gufashwa na neri cecile kwihangana sangwa ikaze rero mwese tuce tuduga ku ijambo maze dutegabiri umukuru w'igihugu icyo yashikirije kuri abo barundi bene wacu bari mu migwi igwana batashye ati bakasaba ibiganiro biba leta ntibyigejwe n'utari rede tabara n'utarinde leta ijejwe kuguma yumviriza abana b'igihugu igatora umuti ibibazo byose bayishikirije mugabo hari ikintu wibagira nk'ubu harashobora kuza umwe ugasanga ari mu badesimye ya famiye hanaka iyo famiye y'abavigitime bacavuga ati none uko nyine muramuretse yidevereze ejo ubwibone bamwihoye ingorane zibazwa igihugu leta umva hariho abusanga usanga burya mwene vyimigwi by'imigwi hariho ico bita remenera n'ababikwegewemo hajya usanga mirongo icyenda ku ijana n'ababikwegewemo atari ibyo bazi hariho abamaze gutaha cyenda zigwaruka hari n'uwo nzi jewe nyene nzi yari mu bagwanyi yarambwiye ko hari n'abandi baje azi none ko mwavavanuye navyo none ubu mutima ni wo kubaka igihugu nirirwa ndaraba abantu bose n'abahora bavuga nabi baravuga bati oya oh, twubake igihugu twubake igihugu rero ntitwubake inkokora rero na mbere jewe hariho sosiyete sivile muri congo bigeze kumbwira ko bagiye kontakite n'abajene barimwo bashika ngo amajana atandatu ambwira ati none twababwira batahe mwobakira ntabwo nyarutsa mbere niba ushaka uwo yaragukontakisi urampa telefone yiwe twivugane rega jewe hariho abantu abajya b'iburaya none bagiranye politiki mwaza ko batagute none tuba turi ko dufate telefone naho waba waracumuye bugenda babwire igito gitabwa iwabo erega burya eh, ni uko abantu bataramenya no guhanwa icyo guhanwa uburi uri kurabuza uwundi yakoze icyo cyaha muga n'ubu uri kuramukora ibyo jewe bajya bapukisite mu demirikenzi baramaze gutuma intumwa inshuro zingahe bakambwira bati ibyo byose twararose umwanya wo kwihana nta n'umwe atabona ko twakoze ikibi ko twamenje uko nyine bakabivuga none rero uwo mwanya mudukosoye natwe twarikosoye ni muri ab'ingere mwadutezurira baratuma none bamwe bavuga bati uryo urekuye abaje gukora ikiri nta kindi nicyo gituma rero twokora kugira ngo namwe mujye hamwe n'abandi barundi twubake igihugu uwo rero yari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru kuva gishika ku butegetsi mwumvitse yuko hari ugushaka kwa leta y'u Burundi biciye ku mukuru w'igihugu aho amenyesha yuko biteguye kwakira abo bari mu migwi igwana kugira nabo bifatikanye n'abandi mu kubaka kino gihugu cyacu nuko rero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 aho murashobora kudutora kuri WhatsApp nuko rero ikaze nigwanyu nibutsa yuko ari karadiridimba ikiganiro giha akaryo abarundi bari hanze y'igihugu si abarundi bari hano mu gihugu ariko n'abarundi bari hanze y'igihugu mwumvise ko n'umunsi uza kugaruka ku gushaka kw'ibiganiro ugushaka ku kiyago hagati y'uburundi n'imigwi igwana numvise ko umukuru w'igihugu yavuze ko biteguye muri leta n'akarere leta ni umubyeyi w'abantu bose yumviriza bose kaze rero inimero ziruguruye ku bwanyu namwe mugire icyo muterere mutubwire uko gushaka kwa leta y'u Burundi mubona ku bwanyu koherekezwa n'iki n'ibiki bisabwa kumbure bobo nihe ntambwe nabo botera kugira batahuke kubaka igihugu cy'abibarutse ndetse abariko baradukurikirana ko turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo turi ko tugaruka ku gushaka kwa leta eh, kwitaba ibiganiro mwumvise ko leta y'u Burundi ibicishije ku mukuru w'igihugu ahamagarira abo barundi bari mu migwi igwana mwumvise mbere ko yashikirije yuko n'abagize icyo bagira eh, muri bibiri na cumi na gatanu basenyura inzego byo bita kudeta nabone yavuze yuko yiteguye kubakira kugira bagaruke mu gihugu batahuke gufasha bagenzi babo b'abarundi mu kubaka igihugu cy'abibarutse telefone rero ziruguruye ku bwanyu nk'uko nari nawe bashikirije inimero zine zose zikaba zuguruye kugira namwe mugire icyo muterereye muri karadiridimba kuri uno munsi we burundi ngira ndakuririmba yewe burundi Eu ziratemba inyoni ziririmba bihayagiza ubutore bwawe ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarambe ewe burundi ngira ndakuririmbe juru Usana kaya da koku mungoro Usana mazi yumusarara Ekusanimana ya kungarie Ekusanimana ya kungarie siganino abana bawe baguteraniye ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngubicuraramye ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe kusanimana muri muri karadiridimba akana kaji wabo mwumvise ko tuwagarutse ku gushaka kwa leta y'u Burundi mu kuganira n'imigwi iri mu ishyamba imigwi igwana dufatiye akarere kuri leta itabara mwumvise leta y'u Burundi biciye ku mukuru w'igihugu ko asaba abo barundi gutaha bagafashanya na bagenzi babo mu kubaka igihugu cy'amavukiro telefone rero ziruguruye ku bwanyu kugira namwe mugire icyo muterereye mbe uko gushaka mubona koherekezwa n'iki n'izihe ngingo mperekeza zokurikira iyo ngingo yashyikirijwe n'umukuru w'igihugu kugira koko ibiganiro biba umunoni hagati y'ayo migwi igwana abarundi bari hanze y'igihugu hamwe n'abarundi bari hano mu gihugu banyeretse ko ari uri ku murongo alo alo alo alo alo alo uno munywanyi alo alo ah? alo ninde tuvugana ah? utwakuye uri hehe bavuga alo alo Allô zara turonka kurundi n'abarundi nshira nawe usayanga sayanga na burundi banyaburunga kuri telefone alo alo alo ni amahoro niba twakwiye uherereye he muravugana na perezida muri izo ni igitega alo perezida muri perezida muri placide eee placide muri oranje prizonire uduga ku ijambo uduga ku ijambo ariko mu binjye nguma no halo nguma numvizamo ayandi mpamvu ariko Je ndakumva neza aho urira bakumburira imbaraga telefone inzoka kiremwa muntu bizotubera ikivugo tuzokenyera umutama nawe uwutungane dukenyetse umukanda w'amahoro ukuri kuzotubera ingingo ubumwe butubera ishingiro ibihe byose ensayangana yekeyo ensayangana alo alo ni duga ku ijambo eee nakubwiye inzu ya ego pulaside duga ku ijambo jewe nategeye umukuru w'umukuru w'igihugu mhm. kandi nari nayumvirije no kuri nari amatwi ariko mm. ibyo yatubwiye igihugu cy'uburundi ni uko batubwira ibintu ntibijye mu nzu ntihagire ikintu na kimwe kijya imvugo ni nzima ariko mhm. nacyo ni ikindi sinzi ko muri ko placide sindakumva neza mu buhinga bw'ibyuma bw'iby'umukino hinge eh, mu buhinga bw'ibyuma eh, barabukunda naho hore biga umunwa ah ubwo Yekusanyimana yafunga Yekusanyimana Allo Placide ubu muratwumva Allo Ndumva ndabumva ibintu bitandukanye uduga rero kwijambo naho tutabumva neza Mvuge mvuge kandi bivugiramo bitangara bariko abantu sa alo no ndabona ibijyanye bidakunze bwira mu buhinga bw'ibyuma nta mhm. tekinoloji turusha ubu icyumviro cyawe ni ikihe mwumvise ugushaka kwa leta aho biciye ku mukuru w'igihugu mu kiganiro yagirishije abamenyeshamakuru yamenyesheje uko biteguye kwakira abo barundi bari mu migwigwana kugira abafashanye n'abandi mu kubaka kino gihugu cyacu umuganda wawe we n'uyuwe oh umuganda namukurikiye alo alo ndagusabye ubwira umuhinga bw'ibyuma akuramo ibyo bintu ndagaca mu mashoka y'inka inyambo zawe zikwigina amazi inyoni ziririmba yagize ubutore bwawe yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurarambe yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurarambe usa n'ijuru ushalijie usana kaya gakoku mungororo usana mazi yumusarara ekusanimana yakungaliye ekusanimana yakungaliye cyaharinywa yewe burundu guteye reka rero placide nabwiye yuko bisa n'ibyari byanse uratwumva ubu ubu ndabumva neza medali mm, ni amahoro usanga ikaze muri karadiridimba wumvise ugushaka kwa leta y'uburundi ibicishije ku mukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi aho ahamagarira aba harundi bari mu migwi igwana dufatiye cyane cyane kuri Red Tabara ko botaha bagafashanya n'abandi kubaka kino gihugu ca bibarutse umuganda wawe n'uyuhe Ijambo ry'umukuru w'igihugu naraje wibise mhm. mhm. neza cyane neza kuri YouTube Mm. kuri YouTube. Rwose sinayikuye ngaha kuri resitorant. Mugabo mhm. dusubire inyuma gatoya esike iyo mihari iriho cyangwa ntiriho twibaze abarundi iriho cyangwa ntiriho yari igeze bahaba cyangwa ntigeze haba umunsi tuvuganisha ukuri abarundi twese bazanye ikiganiro cyiza cyane mhm. cyiza cyane mm. esike iyo mihari ibaho izo za efuperi izo za leta barabitse bibaho cyangwa ntizibaho Mm-hmm. ku bwawe rinda mm-hmm. gato nimba zari zahabaye mm. zazanywe uwazizanye n'inde bazizanye kubera iki yeswe ubu ziriko ziragwana ziriko ziragwana turibaza ibibazo byinshi rinda turaza kuganira n'uwamayita gufumbi utamike urazwe mudukupirako yeswe mu bintu byarabaye cyane byabaye cyane abarundi koje ariko mubwira abarundi mhm. yeswe abarundi turi mu rubishi rumwe rwo guhegwa nk'umwana w'uruyoya gatamira n'amenyo ibyo bintu bya leta itabara yarabayeho cyane yabaye tubyumviye namba ribanza bamema esike barabayeho ntibabayeho reka barundi n'icyo kubeje eh, reka reka ko turi ko turubaka ko muri hari ibibazo umuntu ashobora kwibaza byinshi ariko ko tutari butorere inyishu reka dufatire kuri yo ngendo mubona n'ibihe mubona byoherekeza cyane cyane iyo ngendo kugira kumbure ihari idahari ariko murazi yuko hari imigwi itandukanye isanzwe irwanira muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi mwarumvise yuko n'abarundi boba barimwo uno munsi mbere hari n'ibitero bimwe bimwe byagiye biragabwa bivuye aho hakurya ya kongo uno munsi mubona ari giki cofasha cyangwa n'izihe ngingo mperekeza zofashwa zofatwa kugira eh, abo bari hiyo nabo batahe bafashanye n'abandi kubaka igihugu umbajije gutyo ucuma akanya gakwiye nisigure gashoboye gusobanurira abarundi kuko sobanurira abarundi sobanura we mhm, bari ko barakumviriza ibyo bintu eh, n'abaserukira semu nabo nyine ndababwira kuko turazi nabazi bamenye bibuke ingene bagiye mu ishyamba babyibuke mhm. bace bagaruka ku bagaruke ku muzo wa sodebo kuko byose nabibayemo mhm. bagaruka ku muzo wa ibambe y'ipruna mhm. rero ubu urwo rukino ubu ariko barakina umupira abarundi ntibamenye ko hariho generaso ntoya ntoya ikeneye kubaho ntoya mm-hmm. ikikubaho umupira niba ukuri mu kibuga bakine neza abapolisi mm-hmm. bakine bateze igihugu hanze mm-hmm. ibyo mu nk'iyi ntambara ya ikirere n'uburusiya urayibona y'agakondo y'agapira reka n'uburusiya y'agapira perezida wo muri afurika ukazaho bavuze ngo ni ingano zabuze muri afurika ukayoberwa intambara yo muri intambara yo muri ikirere reka tubanze tuyihoze eh, tugaruke aho wari uvuze uti abanyepolitike nibaje hamwe bakinira umupira hamwe ni ukuvuga bahanahane mu ijambo rimwe kujya bahanahana umupira bahanahana ijambo nibaza n'ibyo bashatse gushikiriza bahanahana ikiyago gatoya ntibanakeye kugabura amafaranga amafaranga mhm. bamwe bicwe kwa aba hasi abandi kwa ari abakunzi mm. izo za leta itabara nabo ba perezida ndabidomorera ko uno munsi uno munsi ndabidomorera ko abanyagihugu babyumva niba ahantu ahantu umupira bagabura amafaranga y'abanyagihugu mweme perezida ni niwe yaciye umuti perezida de repubulika amaverwiti amaverwiti perezida wa repubulika nayo ifise videwo cyane ariko ubunene ibyo ibyo ibyo ibyo reka tugume ku ntumbero yacu placide ku ntumbero twahaye ikiganiro tugume ku murongo reka sigure perezida niba bisiguye w'ikiganiro urumva unjanye inyuma y'ibyo tuta ariko turavugira hano mu kiganiro ibyo sindabikwemerera niyo ndi kudaca inyuma y'ibyo nateguye tuyaga kuno munsi ibyo si ndabikwemerera wamaze kutubwira yuko ntuke gute basi mhm. uvuge gute ntarira je numva kumbure ko wari warangije ugira ibihe byiza sinigwarangitse igariko mvuga ari imana yaturemye kumwe twese mhm. uwufizwe nzababwira ameze nyakubwira imana nyakubahwa <laughs> nyakubahwa none eh, uno munsi mubona hamwe eh, ko leta y'u Burundi yiteguye urundi ku rundi ruhande bo bubona ari ikibokora kugira ngo batera intambwe eh, baje ku ntebe ku meza y'ibiganiro mwumvise kote kote ya leta mwabyumvise bobo abo bari muri iyo migwi n'igikibokora kugira Eh, nabone bitabira ako kama ntarihagiye niba niba ni igihugu cy'uburundi batwugurira imbere twitahire gusa nta bindi eh. naho zirugaye ga placide zirugaye kuri twese uraraba nturenze uraraba nturenze canke ntuhave Eh, wambika intebe ishushe uruhande uruhande uruca nk'ururiya kuko imipaka iruguruye kare bisobanura bisobanura imipaka iruguruye mugabo ko wamaze gushikiriza yuko wowe iyo migwi atayuzi nibaza yuko ibyo bihagije reka duhe akanya abandi Oya no kuko ikiganiro twavuze duti eh, icyokorwa uruhande n'urundi ruhande twerekanye uruhande rwa leta ariko mwe mushikirije yuko iyo migwi itariho ubwo n'uburenganzira bwa urumva idahari kumbure ntitwoca tubandanya eh, mubandanye mushikiriza ibintu kandi mwavuze yuko idahari reka ndabashimiye arakoze Preside muri oranje turacasigaje umwanya kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu tukaba twagarutse ku ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abari mu migwi igwana iri hanze y'igihugu kwitaba ibiganiro leta ngo izobakira nk'umubyeyi hano bafashanye n'abandi kubaka kino gihugu cabibarutse inimero rero zose ziruguriye ku bwanyu ku bifuza ari guterera ariko mwibuka ko ari abarundi gusa bari hanze y'igihugu akayaga n'ikiyaga imibande yose ni intungamahagara waba ubonye rimwe agenda atamacumu reka twakire uwundi ari ku murongo alo we ni amahoro mwiriwe neza mwiriwe ni impore ninda twakuye muherereye he jacqueline jacqueline eh? muri leta zunze ubumwe za amerika muri aho turashima mhm. sangwa ikaze muri karadiridimba hama namwe muduge kwijambo yego murakoze cyane kuduha ijambo ah, jewe eh, izumbiro ry'ikiganiro ni nayumvise byinshi ndabivuga ko gusa mhm. ah, nashaka kugira icyo ntera gitonya kuko ndafite ubumenyi bwinshi ku bijyanye n'ibya politiki n'ibiki mm, mugabo urumva ibyiyumviro byawe uko biri kose turabyakira kuko abantu bose urazi ko mu bintu byose yari politiki ngira hora wumva ikintu cyose umuntu akubwira ati ni politiki ni politiki naho twoyihungira <laughs> n'ubuzima ni politiki mhm. no kubaho ni politiki <laughs> no kubaho ni politiki <laughs> mm. ego cyane ego ah, ah, hanyuma um, nk'uko mwasubijemo ijambo ry'umukuru w'igihugu aravuga ko igihugu cyiteguye kwakira abo baragiye hmm. mu migwi y'abashaka guhungabanya umutekano mhm. ah, ni byiza yuko ijya mu buryo rimerewe n'umukuru w'igihugu nk'uko onya yibaza yifuza yuko abarundi bari inyuma y'igihugu bugaruka hanyuma bakubaka igihugu hamwe n'abandi kumwe n'abandi mhm. Mhm. ni ikintu cyiza cyane cyo gushima kuko si mu bihugu byinshi umukuru w'igihugu ariko aravuga amategeko kuko nkaho bitari biboneka yuko umukuru w'igihugu cy'uburundi y'ukuri akunda abarundi akunda yuko uburundi bwoherezwa mhm. imbere n'amaboko y'abarundi bose mm. atawanja wanyura ah, nanjye rero cyo noterera ko ku bijyanye n'icyo cyiyumviro cyangwa icyifuzo cy'umukuru w'igihugu mhm. erega burya bavuga mu kirundi bavuga ngo amahanga arahanda mm. hanyuma ni byiza yuko abo bari ko baraterwa akamo bo bikorera kuko bagira n'imana ko ariko barashishikarizwa kugaruka mu gihugu mhm. kugira ngo bashobore kubaka igihugu n'abandi nabo nibo bafata intambwe ya mbere kugira ngo baca bagiye bakorera bagikorera kuko mhm. aho bari hose ni inzira yuko nabo batanezerewe batanezerewe nubwo baba banezerewe ariko ujya kuba mu gihugu cy'abandi uzi neza ko atari icyawe kandi uzi neza ko atari ubwenegihugu bw'aho hantu uri ufite cyangwa mm. utazi neza umwanya uzomara ngaho utazi neza wumva nta munezero mhm. aho wicaye nta munezero ushobora kugira kandi urabye um, amasirikonsitanse ziri mu kirundi urabye ukuntu bagiye ukuntu mhm. bagiye um, mu buryo butameze neza ubwo bakaba ariko barashishikarizwa kugaruka ni ukuri ni ikintu cyiza cyane ni ikintu cyiza cyane bari bakwiye kudafata mineneza ahubwo barabe ukuntu bashobora kugaruka hanyuma bubake igihugu mhm. ego mbe jacqueline ku bwanyu bo nk'urundi ruhande ruhamagarirwa gutaha mu gihugu mubona icyo bokora ubu bwa vuba kugira bigende neza ari gike icyo bokora bwa vuba hagati yabo ubwabo rwanda bakiyumvira bakajya inama n'umutima wabo hanyuma kuko nk'uko perezida yavuze yuko araganira na bamwe bamwe bakamubwira yuko mm. ibyo bifuza bafata intambwe baganira umukuru w'igihugu si kenshi ushobora gusanga umukuru w'igihugu ariko aravuga ngo ushaka kugira ngo mvugishe ntabwo nampamagare rero tuvugane kuko urabona mm-hmm. amahirwe y'abantu bose banyagihugu bose mu bihugu bitandukanye ntibafate intambwe rero barabe kuko ah, umutekano wabo niba batawizeye bavuga ibibazo umukuru w'igihugu ariko arabahamagara ndibaza yuko umutekano wabo uba ukingiwe kuko bariko barahamagarirwa sinzi rero nibamara kugera mu burundi rero ah, hari ibyo umukuru uh, w'igihugu atashoboye guca asigura neza bamaze kugera mu gihugu umwe bosubizwa mu myanya bari barimo cyangwa bosubira icyo nacyo numvise mugabo mhm. bibaye byiza ni uko ujya umwana iyo uh, yagabataniye umubyeyi akagenda mhm. hanyuma akiyumvira mu nyuma akavuga ati burya ushobora kubona arakosheje reka fate intambwe ntayiri intambwe asubire umubyeyi ndamusaba ikigongwe eh, umubyeyi nk'uko twaba tubibona abagenda umubyeyi ntabwo ashobora gutuma umwana wiwe aguma agorwa agorwa agorwa ngo nubwo yaba yarakoze amakosa namubabare ikibazo zidamaze iriho ikigongo cy'amakiriya umbure nibamara kuwufata intambwe ya mbere bagomba gufata ni hagati yabo n'umutimanama wabo mm. kuko ah, ntabwo ushobora kujya ahantu ushobora gufata ingingo yo gukora ikintu utabanje kwigisha inama wowe niba umva batekanye mu mitima yabo hanyuma bazotera intambwe igira kabiri bavuga ati reka rero twebwe ko twafashe intambwe twafashe ingingo yo kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu reka tugenda hanyuma ikizakurikira ubwa kabiri ni uko bazamaze gushyika mu gihugu hanyuma ibizokurikira bizokurikira mugabo bamaze gushyika mu gihugu kuko kuvugana n'umuntu ari hanze umubwira ngo ngwino haba harimo uh, ni ukuvuga hariho intambwe nini cyane hariho ni ukuvuga eh, hariho esipase nini hagati y'umuntu ari mu gihugu n'umuntu ari hanze kuko burya abantu bari ko baraganira bari kure mm. birabuta biraruta kuganira kuri kuko turavugana kuri telefone ni kuvuga hagati yanjye nawe ni ahantu hari cyane so icyo rero navuga nibatahe nibatahe hanyuma babwirana ibiganiro n'ababigenzwe ku gihugu hagati hanyuma n'abagenzwe n'abagenzwe kugira icyo babakorera ibintu cyane twubaka bitari nakuko niba ntibinjire mu gihugu hanyuma bubake igihugu bafatikanije n'abandi barundi kugira ngo natwe dutere imbere murakoze cyane hari ikindi kintu hari ntabwo ari cyane hariho icyo nshaka kuvuga mugabo kitari mu kiganiro ni akantu gatoya kajyanye n'inkebuzo n'iki kiganiro ndagushimire mwebwe eh, mwafashe eh, ya mbere gufata kugira gushyiraho ikiganiro umwanya mhm. abantu bari hanze abarundi bari hanze kugira ngo bashobore guterera mu iterambere ry'abantu guterera ibyiyumviro ubwenge cyangwa biriya mhm. ariko mm. ariko hari igihe mbona ndiko ndiyumviriza kino kiganiro nkaca mwumva cyataye kumbure sinzi ko cyataye intumbero cyangwa sinzi ariko usanga wagira ngo tunintuze nyamuyuma hari ugasanga ugenda ubahiriza umuntu umuntu yafashe umuntu ategura kino kiganiro sinzi niba ari we medamyo dushikiriza kende na keza mm. ariko uwafashe iyo initiative yo kubatereka producer reka mubwire sinzi mu kirundi ngere producer w'icyo kiganiro mm. niwe yiyumviraga bati reka dukore kino kintu reka dushyire kino kiganiro kugira ngo abarundi bari hanze baguze baratera icyumviro kuri iki cyangwa igihugu rwego niwe birambaza ahubwo rimwe na rimwe bikanansesa niyo mbona ubu muri iki kiganiro basanga nibwo turaterana amabyaro rero sindabikunda kuko <laughs> kino kiganiro cyumvizwa n'abantu bose mm. cyumvizwa n'abana cyumvizwa n'abakuze cyumvizwa n'abantu bari hagati na hagati kuko ubu ngubu ni nkandagiye nkahaguruka ngasanga ugasanga ndikunda kurwanya ku cyubwiro cyawe wewe cyangwa intumbero y'ikiganiro cyawe nkaho wagira ngo byore kintu nakubwiye komeza gira gutya gira reka tuze twubahiriza umuntu ariko aracuruza ikiganiro mm. mu bupfasoni niba oh, mu bupfasoni mm. mu kubahana ntangere kuko um, kuko urabona witabira urajya ku ruhande rw'intumbero y'ikiganiro uri kurononera yiteguye kandi uri kuramushyira mu wundi udashobora kumva ingene bibabaza murakoze cyane kuri iyo nkebuzo mm. murakoze cyane mm, murakoze cyane kuri iyo nkebuzo cyane cyane ku babibwiwe Eh, kuko urumva twebwe nk'iradiyo tuha ijambo mwese ariko kandi murazi yuko eh, twubahiriza n'ibyiyumviro byanyu umwe wese mugabo cyane cyane tukaraba ibyubaka ntitwogenda n'ibisambura rero ngira ngo akenshi ngira ni inkebuzo cyane cyane uhaye eh, abahora bakura cyane cyane reka ndagushimire rwose kubabarira amaso rero icyumviro cyane si ngombwa ngo kibe gisa n'ikiwundi umuntu ashobora kuzana icyumviro kidasa n'ikiwundi mugabo ntibivuga yuko ari icyumviro kiba gifite mm. ikindi mugabo bivana n'ingene bagishikirije ingene bagishikirije birashobora kuba ntumbero mm. hari ikirundi bavuga ngo imvugo mbabarira amaso rero mhm. murakoze cyane murakoze cyane jacqueline muri leta zunze ubumwe za amerika mugira ibihe byiza naho kuba mungutse Hmm. murakoze uwo rero yari jacqueline eh, ikororado muri leta zunze ubumwe za amerika tumushimire cyane turacasikaje iminota ishika ku icumi cyangwa umunani gutyo aho dushobora kwakira abandi babiri cyangwa batatu bivanye n'akanya n'ibyiyumviro bashikiriza mwumvise yuko twagarutse ku ntumbero aho mwumvise leta y'u Burundi ahihagaze ihagaze eh, ku biganiro oh, n'imigwi isanzwe iri mu ishyamba kugira nabo batahe bafashanye n'abandi kubaka igihugu cyabibarutse nuko rero muri iyi minota umunani dusigaje turashobora kwakira bandi batatu canke babiri iyi yose ni intungamahagara wawe 祝福。 kamashimagi kiwanja kiwanja, hacha ni supply maujanja karadiridimba n'akana kaji ikiganiro giha akaryo abarundi bari hanze kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cyacu mudutunge uno munsi ibijyanye n'ubuhinga ibyo bita amakonegisiyo bikaba byagoranye kuko hanze batari ko baratwumva neza mu bice bimwe bimwe ariko reka kumbure duha isango ryo ku wundi wa mungu hano mwumvise ko uno munsi twari twagarutse ku ishaka rya leta ibicishije ku mukuru w'igihugu aho yashikirije yuko biteguye kwakira abo barundi bari mu migwigana bari hanze kugira baze baganire hamwe nabo bafashanye n'abandi mu kubaka kino gihugu cyabibarutse kashimire placide yatwakore muri oranje